Галина підійшла до буфета, висунула шухляду і сказала десь тут лежать ключі. Револьвер, маленький надійний Вальтер, зовсім недавно почищений, лежав у шухляді, прикритий ганчіркою. Отже, настала хвилина, коли вона може виконати до кінця свій обов'язок, свою найсуворішу клятву про помсту. Дано біля жовтого глиняного горбочка недалеко від державного кордону. Тільки заради цього досі жила вона на білому світі. Скільки треба часу для того, щоб опустити руку в шухляду і взяти револьвер? Війнувши холодком, з'явилося запитання досланий у Вальтері патрон, чи його треба ще досилати? Вона не знала цього але й зволікати далі вже не могла. Галина взяла револьвер, повернулася і, так як звикла це робити в тирі на заставі, піднесла зброю і вистрілила. Куля лягла точно в те місце, де на чорному есесівському мундирі, як найбільша гордість і окраса життя, виднілася червоно-чорна планка залізного хреста солдатського ордена який зовсім недавно отримав штандартенфюрер. Від миті, коли Галина обернулася, тримаючи револьвер у руці, і до миті, коли куля пробила серце, Шпрингер встигнув усе збагнути. Але було вже пізно. Він похилився вперед, зсунувся із стільця і, незручно підвернувши руку, розпростерся ниць на підлозі. Треба ще раз вистрілити для певності. Чи досить і однієї кулі, подумала Галина. Ні, мабуть, досить. Поволі рухаючись, як у густому тумані, відчуваючи смертельну втому, Галина підійшла до дверей, прочинила їх і сказала Іван, Раїсо, ідіть сюди. Ляда льоху підскочила, як на пружині. Очевидно, до краю злякана Раїса сиділа біля неї, чекаючи блискавиці, пожежі, грому, може, навіть наглої смерті. Вона вискочила з льоху, кинулася до їдальні. Прочинилися другі двері. Іван журба, напружений, як струна, теж зайшов до їдальні, глянув на чорний есесівський мундир, неприродно скручено долоню з жорстокими короткими пальцями, де нігті заросли товстою шкірою, і зовсім недоречно запитав Ти його забила? До Раїси, здається, тільки тепер дійшло те, що сталося. Рясний піт виступив на її лобі, затрусилися щоки. Тікати, швидше тікати, якось заціплено прошепотіла вона. Чого ви стоїте? Тікайте. Може, ще вдасться сховатися, може, ще не пізно, адже наші йдуть. Ні, мабуть, уже пізно. Сама дивуючись своїй байдужості, сказала Галина. Тікайте. Вже крикнула Раїса, вибігла в коридор, лунко відкинула гачки, і кроки її загупотіли по ганку. Настала тиша. Тоненька цівочка крові з'явилася з-під штандартом фюрера і завмерла, застигла. І тобі, сказала Галина Іванові, тобі теж треба тікати. Куди? Куди хочеш? до сусідів у руїни через леваду у ліс куди завгодно, аби тільки не бути тут. Раїса сказала правду наші йдуть. І все вирішують тут секунди. А ти? Я вже зробила все, для чого жила на світі, я вас прикрию. Про це ми поговоримо потім, різко сказав Іван, і в якусь мить, сам навіть не збагнувши, чому так сталося, обернувся на командира. Бери його за ноги наказав він, виймаючи з кобури шпрингера парабелом. Швидко. Галина виконала його наказ мляво, неохоче. Швидше. гримнув Іван. Своєю єдиною рукою він вхопив мертвого шпрингера за комір, потягнув. Тіло було зовсім не таке важке, як могло здатися. Допоможи. Вльох його негайно. Вони вдвох протягли мертвого Фюрера через коридор кинули в льох. Голова дерев'яно стукнула, падаючи на каміння. Іван повернувся в кімнату. Чорно-червона, зовсім невеличка калюшка крові забруднила підлогу. Великі рогові окуляри лежали поруч. Підняв їх. Знову пройшов у коридор, кинув у льох. На вішельці побачив високого кашкета, кинув туди ж і з гуркотом опустив ляду. Потім зайшов у кімнату Раїси де біля залізного ліжка лежав цупкий килимок, узяв його, повернувся до їдальні і кинув на калюшку крові. Роззирнувся і побачив, що Галина нерухомо сидить на стільці з револьвером у руці. Ходімо. Куди? Галина уважно стежила, як ховає собі до кишені шпрингерівського парабелума Іван Журба. Куди завгодно. Але далі від цього будинку. Ти йди, я їх затримаю. Вони не будуть затримуватися їм ніколи. Чуєш, як гримить. Грім канонади наближався, і в загальному гулі лейтенант вже міг точно вирізнити короткі уривчасті постріли танкових гармат.